At Tonge, shipping is free. That's like having an extra pair of hands to help with your move. Recently, my hands were full with my own move. And when Tange mentioned their free shipping, <laughs> they didn't need to twist my arm. No, sir. I welcomed them with open arms. Then I folded my arms and watched them go to work. Hey, did I mention shipping is free? You gotta hand it to them. These days, it's tough finding something that doesn't cost an arm and an arm. I mean, leg. Tange, take a load off with free shipping. Certain conditions apply. This is a CBC podcast. Mayor Powder Vunga Nalaputit Inuit Unikangin ni CBC Ukiotaptu Kakasaw Yakun. Manila ni anurimut aqqittaw sumayu aputimik taingillugu qimugjuunaqaqunnartaqa tainna aput anurimut aqqittaw sumayu qimugjuit Inuit unikang itu gu tusak sautil lugu innak unika til lugu atinga kau ye manginakku unika usili aputiu taygu singinit ajiging itu tiu ningin nillo. Negeri uga jakapunga nipinga iliter jauh ne amninganit tuwa rutinganit ukau sekarang nyapunga seru gakannya. naalapputit inuit unikkaanginni cbc naalautikku tusarsauniguviniit ullumi unikkaat utertitausimalertillugiin CBC kut unikanga tusaksaw ni kui tusaksaw lo si mayok 1992 ammalu 1993 ngutilugu. Unikaktu pati nga kaw yimangin naku kisiyan ili unikanga tusan nok tumakayalo kaw yok. Kuvena lo tuk tusan lugu. Kisiyo kudu yam ni unikakatak niyak si magama. Tamakkuwa kesutuinna asiavallaayuri tupingmata qawyumayavuruarlutik ilanginnit qawyumayaujuinnaarmilermingmata kisutuinnalimat tiat unikkaarnialarmiyuga ajigiinnittunik sivullerparami unikkaarniarama apummi suurutsu tiguaqayya tiguaqayyaqa issaqami uqangumat aputialuunermaggu suurutsi issaqami uqasuumumata ukiami tamaani aputaunermaggu aputi taubungalu aputaunallimaangani upengaarniganu taubunga aputiinnarmi taajauneelerluni makkuqtuitaimannailartu ilami uvagattu taimailaruamatutta apput atausiungattumi taajausuungumat inutuqaarnersaujuni апусерихаттарнитик қауяманериятиглу маликлу санаяоқаттарнингалу атортуксаарнингалу атортуксаангуннингалу ажигингиттумик тааяуммат аппут tukusinarpurle apummik taiaumman ii apu tamarmik qaujillu eh, apu ajigimittumik taiauningani unikkaarniarakko tabbuuna qaujimani tuakulukku apu taiunnarakko uvanga ajigingannanga pillugu tuajunik туаюни тааюннартара ажигингиннинга тауттунгиллу илеққусингиллу қануитсуунингиллу атуни таилуут сивуллерпаами аппут такуксаулермат оқаусериюннаракку qaниуммик аппуммик таингиллугу أما أشياء تايون نغميغا أبوب إجو شيخ جمت تنقام نقشارك بلي أمك تايون تاين اللو بلي بليو تاونغتون نغلو إجو شيخ جمت أما أشياني أبوب أنو غشمالي غامي qaangaguk ataa aqatluni imikkalaangmik taayausungumin imanna kataktarnarluni qaangaguuqasangnar pakkaluarluni kataktarnarluni imikkalaamik taayaum qaanga tisinersiulluni ataa aqinnersiulluni amma tamannerjuinnaujaqtorsuli tayun nang miyaka, imikkala atani pukayaam. Manna, sivulakpaammarik, nunami aputiu aputiuk, apusangautivininga, aputakkortulektillugu, imikkalaami ataani tamaani, pukayaami taayausunnguummat, sivulakpaavineq aputiuk ataaniittoq, suuqlu ikkua, нилагалаакулууккуйию қиқсоқуннангиттук илууттунгорнангиттук тигул тигул тигуллугит катагаятту апути анорасимайоқ тиситтеққартиннагу апути сули апути тақоолерами тисиллеққаами dayon ng mga kangagod kangagod noon ni Pisig Bukso upang nagsauting mago tisiyo araw rakto tamun na ukiyang nisa tisiyo araw magtayaw sa um aputito karong ila tisiyo magtayaw sa um ugalunni tamanna tisiyo igluksaunginnaqartaugma naqqugiyaugmalluuni asiqartillu amma suli aputiuk manilaani anurimut aaqqittuusumayu aputimik taingillugu qimugliuneraqunnartaqa таинна апут ануримут ааққиттаусумай Πemuggiu. Πemuggiui. Από μητέιν ηλίου. Τέιμα ηλικούμα. Το κασίγια ο γυμνακτό. Είναι το χάνο σαούλιο. Αμμάλου, ο χαγόμα, από μη, ο χαγελούμα, ο χαροκκατ, ο χαγόμα. Το κασίγια ο γυμνακτό. Είναι το χάνο σαούλιο. takkua anuqimun aaqqittausimayut aggumullu saangalluti uangnau aaqqiksimayangit аммасули апут апуммик таингиллугу оқаутигиюннартаqa улуаннармик увалуунни นางัวนางัวเลี้ยรู้นักเต้าชงมันอีลันอีลันอุดวงเนเลี้ยรู้นักเต้าชงมันแต่ก็อปุตีอันนั้นมันอักติเต้าชิมายุทธขัดจิตจุนางัวงกุยยุทธอุดวงนักกุยยุทธอุดวงกุยมาตะไครอุดวงนังนมิตรยาวยุทธอัมมาลุนางัวมิตรยาวยุดถ้าผมมิตรยาวมันสุนิแต่ไม่จะมันเอาเข้าตกยาวมันเขาจะเข้าตึกนักตกเข้าจะมันลึก aputi ajjiginittumi taajauninga tamadja ubulukki asittinnitsuli anginarsak unornarsakkanernik taajaukkannarunarivuk taakkuali qauyimajakkut uvanga aputi ajjiginittumi taajaunnartak naammaksigmat aput iglurianguyunnartuq siniktarviulerluni imaliqtaulun narmiyuq tukiliagartauluni makpatigartauluni iluqqutauluni ajigengitsumi sana sana sana jutaujun narmiyuq sana yausumuummiyuq ukwa igluliorni tabboqautigivakka tamakkua oqansituqait asiuvalliayut аммалу агигингиттумик оқарниуйут атортарюнниарпаллианингиннут оқаусиит питақарунниарпаллианерарсимавакка укуани пилортама илангагу илуттууллуги таиллугит унортуник тааяриақасунгуммата тамармик атуник тауттунгит таиллугит агигингит การนปีเรียกทุกอาชีนี้อุณิคานเนี่ยมีอยู่ว่าชุลิเขายังไม่ยันนิดจบอิมันเขายังไม่ยันนวัตตะอุนางมี реттэқасуути укуа унаангунеқартигу унаат унаахарнерасуунгуатта унаахарутта уна қауйимаяунгмат тамаинну кисианимааннаккуттау уна тайманнатуиннақ илангиттигут қауйимаяуни туарилермиммагу уна таббатуа amba una tamannet tainaq atausuq ajigingittumik tauttuqarpat taiyunnarmiyaqa atunit tauttungit tailugusuurluk nainik taiyunnartaqa una oqautiigattigu tainna una ii tainna una tainna tuaq taillugu unaanguningataillu kisianittauq sanasimaningalu aaqqissamaningalu iluaqutigiyanillu iluittuujutigiyanit taakkua pillugit atunit ajigiingittumik taayunnartakka тааннатуартайлугу оқаратта унаармик унаармик таингиллугу унаара эққаралуарукку оқаруннармиюга унаа жоблу қилуартуута оқаутаги оқаутигитуиннерлугу таима аклунаа унаа тамматума қилуарторсиманинга қиюктахангиппат қилуартуутааник тааяу أمل أناق أخرجوا لكم أناق إبينا إبينا نك أخرجوا ما تكشيا ويان التونا مكوك تومت أبغى خاوجوا ما تجاروا لكم unaak o kau tegiyau yu to kaumat unaak ipinga unaak nuwa tanna nubuk simaninga ammalu قاتاوينا ugaluni magunik tanatay yaumat kataw yang una tagusyak binga una tayawak tayman ammalu una aklunamun qiluartorsimangippat aklunaaqangippa qaangana qiluartorsimayumi Kayummikpitakakpat, kayuktaringmiktayawak. Kaikkua unaak, unaaksak nailornummat, kayummik, takiyummik, takiyut, takiyut, takittuaqqusirsimayut unaaqasinnarlugu tamanna tamanna taimaittu taikkua qajuktalingmik taayaumata أتأمل أناق iswagut kulingangagut daittumik kayuktalik kap tappikunga kapputishamalluni shanaqaagullu qayuarlummik tukingayumik patikchittivigishamalluni taimaitchut qayuktaaqusilingmik taiyau унаарлу северая исуагу qulingaangagут суурлу qijjaalingma angiuyamik uvaluuni angiuyanguttumik aaqqiksipigisimakpat silik siliktukurngmik tappinna kangilersimayumik taayausuungui unaarlu апутисиутиксаа санасиманеқарпат суурлу туалилертимагуни туаттугунилуунни қиратtakкисим қираттагиартисимагунилуунни туаттукулууни санасимакпат касуксимаюми таяусуугу апутисиутиксай таймааттуулаармата суурлу нанитуиннақ қавимаяулуксаулоқ апутисиутиллари таиманнаитсуусуугу нувуагуллу силингниуялертималлу нуваагут оқарпара оқарукку ипингагуллу силингниуялертималлу тааккуатаппа таккутаалу qaatauyangataakkua tamatsa una atausium oqaussertanga aqit shimaninga shana e shimaninga lu mariklu una iparanga amma uqautikiniarmigakku ipararmi unaarmu iparauyami uqarpakkatta ipararmi маккуктуни маккуктугалуаниллоqawyima юллуни ипара шакку шаккуқартоқ таинна наулақартоқ уаттитут тамаани шаккуқартоқ ипара маани оққуттиаттинниитсутиту таувунга наулақартоқ ипара атаусермик таилугу қавииерсаумат ipaqauniganik natsersiutawluni uqautagiyunnarmiyaqattauq uvakkut qauyimayakkut qauyimajaqamalitlugu ipara saipanik taiyunnartaqa ajjigiingittuun ajjigiingit tauttungi sanasimaningalu maliklu ipara qilertoralimmik taiyunnarikku qilertorunga atatillugu кисианили мааннаккут qiliqtoqahartuinnaujunнангилермата тамаанили нунаттинни иммахай киваллермик qiliqtoqahartuinnaugusuli юббалуки хануккия ипарау iyanga iyyanganik oqarama iyanga тааннаугу саккунгата наулангата нурлуа нерсорсимаю مدلوني تشكو تانا وقيجب إبغاو تقوتا إبغاو شكوى تقولاني تق أكلنا كرو توالي بليش مدلوني تانا وق تماما قلق بكسوني وقبكسوني قلوارتق شمالا بكسوني نقصق شمالا بكسوني taggutaataanna tabbunga qaattittautaanuangayu taana unikkaartau simajoq cbc ku naalau tikkutuassarsoolorsimajoq attinga ilitaqiguviu ilagijoujumullu tusartitoogumavunga tusaanniquviu Atjiging tutio kataksimamata, inuit ilikusingit, ammalu, taigusingit, kanutuinak, kisutuin na pichutigilugit. Tamakko ilikutaw kataksimamata namituinak. Suukay maukiutaktumat, abuti misanud ukausikatilugu tusanottumagalo kayo nakumay. Tusakakanakumaguvit unikamisanut, тааккуа тусарсауникуит қақисауякку турааруннарпутит inuit unikkaangit at cbc.ca тусараакканнерумагувит асианит униккаангуйумит cbc.ca slash podcast mut qaqisooyakku taakku atuinnoojut inuit unikkaangit aaqissortawissamayut uvannut Mayor Powder tukimuartittiyulluni Peter Sheldon CBC ukiortartumit taakkua Unikangani piliritittu julluni Betty Harnam. CBC kyortartumit angajoqaarijolluni Mervyn Brass. Nakommi naalaqhaugavit. Inuit unikkaanginnit naalautikku tusaaloorsimajoujut taakkua atjigingituutiummata – tusarsaunaalermajoq unikkaartillugu qaunnarpalloq аммару аннугиаруққуииоқ таманна тикиеркуне тамаангутуккангунут тупитсиннунилаа тамаккуара афутит таппаангамиллортут таматсаулертути For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.